Салавато селамун, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам. Негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до сунниот ден. Многу пати сме опоменувале, многу пати сме укажувале на опасноста, на најголемото оружје кое го употребит куфар против ислам Многу пати сме опоменале, али на жалост, на голема жалост, многу паднале на теа нивно оружје. Многу не разбрале мојшта на теа нивно оружје. А теа оружје, нивни медиуми, печатени електронски, сите тие ги употребуваат против ислам и муслимани. Ова е поопасно оружје од сите други оружја кои ми ги знаеме. Ова е најопасното оружје кое го користи куфар против ислам и муслимани. Тие нивни печатени медиумски, електронски медиуми кои ги користат за да му го исперат умот на муслимани за да ги оддалечен муслимани од ислам, за да ги оддалечен муслимани од иман. Ова е најголемото оружје кое го употребил куфар во ова денешно време против ислам и муслимани. Али ние иште денеска не гледаме таа мојч на ова оружје, кој и денеска се употребите многу муслимани падвен на ова нивно оружје. Многу муслимани му се испра мозокот со ова нивно оружје. Куфар ќе троши све што имат за наверници да ги одвратит од хак, од вистина. Ќе биде заштитен онај кој што го познава неговиот дин добро, и кои ги познават тактиките на шејтани на куфар, кои ги употребат против ислам и муслимани. Денеска ми е видовме во ова пона, подосно време, во ова време во кое живееме мие. Исламската карв на ефтина карв во цела дујна. Исламските домови и живеалишта права мета за куфар. Честа на муслиманите, мета на куфари нојве медиуми, дејне и нојче. 24 сати. Секој дневно се борат против ислам и муслимани. Али ова не му беше доста. е куфар. Не му беше доста не ги повреди добро на муслимани. И што требеше? Да го навредат и на Мухаммед салаллаху алейхи салам. Најголемата чест на еден верник да му е сгазет. Нешто без кое нема дженнет, да вервиш во пекамбер алейхиссалам и да го сакаш поише од сам себе си. И куфар знае дека муслимани највредното нешто, најпоче нешто што сакат пегамбер алейхиселам. Аллах желешану пегамбер алейхиселам. После сами себе, нивна фамилија, нивни имоти и све друго. Вака еден верник. Се пренесува дека пегамбер алейхиселам еден ден го зеде на Омер ради Аллаху ан во негова рак, За негова рак. رجع عمر رضي الله عنه پیغمبر عليه السلام انت يا رسول الله احب الي من كل شيء يا رسول الله يا ستبت tebe te sakam إلا نفسي sve مصام nefsi فقال نبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه Се колнам, рече пегамер алейхи селам, во онај во чија рака е мојата душа, дека нема да верувате се додека не ме сакате повеќе од сами себе си. Рекла улема, ваджиб за еден иман е да го сакаш пегамер алейхи селам, повеќе од себе си. Ова вервење, ова сакање ваджиб под иман. Не е на гранка ваджиб, без кој немојте иман. قال عمر ريشي بوتو عمر رضي الله عنه فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي ريشي عمر رضي الله عنه после هو يا رسول الله والله رشي سيأتي ساكن بوشي وسام سبسي فقال رسول صلى الله عليه وسلم رشي پیغمبر عليه السلام الآن يا عمر سيغا يا عمر إيمان تمام إيمان твой تمام سيغا И знае Акуфар за ова Знае за овој хадис. Ги знаат некој работи од наш дин како да го нападнат еден верник. Куфар секогаш ги војувале на муслимани спрема наша акида. Не на бафтана. Знаеле што најповеќе го сакат. И теа му го газеле. Знаеле што најповеќе мразат муслимани, теа му го возвишеле. Сојве и печатели електронски. И денеска се собра цела дујна против ислам, против муслимани. Тие медиуми пред халас готово, нема више ислам. Не, не, не, има ислам. Има верници, има муслимани. Немој да се плашите од овој медиуми, од ова оружје од куфар, од ова оружје од шејтан. хасбуна Аллаху ва ниамел вакил. После битка на Бедр, после битка на Ухуд, падна 70 шехиди. Муслимани се вратија во Медина. Куфар остана во Ухуд и се спремнае со голема војска да влезат во Медина да ги доуништат на муслимани. Многу луѓе кои ги видве овие дојдве ке муслимани. Елладина кара лахумун насу, многу луѓе. И тие кога му рекоа, И на тие на кои му рекоа, многу луѓе му рекоа, Инна насе кад джамао илейкум. Инна насе кад джамао лекум. Навистина се собрае многу луѓе против вас. Фахшаухум, плашите му се. Фахшаухум, плашите со омними. Како денеска тие медиуми, те оружје од куфар, кажви дека готово ислам. Нема више ислам. Дека куфар се собрал да го уништи ислам. Брајша, немој да заборавите дека Аллах Желешану екбар, најголем. Немој да заборавате дека Аллах Желешану азиз, оне кој е силен, кој е мојшен, кој нема помојшен од него, кој нема никој поголема власт од Аллах. وعد الله насран лил муъминин. Аллах Желешану вети, вети победа за верниците. Потоа е сахаби рекоа Фахшаухум која му рекоа плашете се од ними. Фезадахум иманен и му се зголеми само нивниот иман. Вакалу хасбуна Аллаху ва ни'мал вакил. Му се зголеми нивниот иман и рекоа Аллах е на нас доволен. Доволен на кого се ми е наслониме само Аллах ни е доволен на нас. Така денеска немој да заборавиме на Аллах Желешану. Јако куфар, Не навреди со најголемата навреда која може да бидит. Али да не заборавиме на Аллах Желешану. Аллах Желешану вети победа за овај ден, Вети победа за муслимани. Вети победа во дујна и во ахирет. А куфар понижење во дујна и во ахирет. Потоа Аллах Желешану не учи на нас како да постапиме кога видиме вакви луѓе кои не плашат на нас кои не сакат да ни влеат страв во срца, да забораваме да се плашиме од Аллах, да се плашиме од некој што е во контрола на Аллах. Иннама заликуму шейтану јухавифу аулијаеху фела тахафухум ва хафун кунтум муминин. Аллах Желешану вели, на вистина, тој е шейтан со неговите пријатели ве плаши на, на, на вас. Тоа е само шејтан кој со негови сојузници ве плаши на вас. Фела тахафухум и немој да се плашите од ними. Никако. Плашете се од Аллах, Джелешану, вели Аллах, ако сте инкунтум муминин, ако сте верници. Немој да се плашите од ништо од ове. Плашете се само од Аллах, Джелешану. Страх имајте само од Аллах Желешану, кој све во негова контрола. Ништо немој да се деси во дујна без дозвола на Аллах Желешану. Едно зарно прашина во пустина немој да се помести без дозвола на Аллах Желешану. А како нешто на нас мој да ни се деси, ако е теа без дозвола на Аллах Желешану. Потоа имати такви за некој интерес од не го продава неговиот дин. Че го види застанал во сафови на куфар. Зошто? Зашто тие медиумите оружје. Те оружје на куфар. Направи зборот Ислам да би замене со ирхаб, со тероризам. И тие веле борба против тероризам, не веле борба против Ислам. Како да биде борба против тероризам кога го ти е вреден на пегамбер алейхиселам? Ове истина го вреден на твој и на мој пегамбер. Ова не то не борба против тероризам. Ова борба против ислам, против муслимани. Али тие медиуми направија така. И делот тие што го продадоа нивниот дин, Делот тие како вели Аллах Джелешану, иннал лазина штерул куфара бил иннал лазина иннал лазина штерул куфра бил иман. Ле јадурру Аллаху шејан ва лахум адабун алим. И тие што го продадоа нивниот иман за неверување, нивното верување го продадоа за неверување. Нема да му наштета на Аллах ништо, иш. И за нив иман болна казна. Не само казна, болна казна. Во не е во ахирет. Ова мунафикин, мунафици, што застанаа во сад против Ислам. И ќе ти кажат тебе, е застанавме за некој интерес, за доброто на муслиманите, за доброто на овај ден, не воле. Ова застанае само за нив на некој интерес, застанае зашто го продат во овој ден. Зошто го продадве нивни иман? За ништо друго. Го продадве нивни иман. И ние не судиме по она што внатре во срца. Ние судиме по она што надвор. Ибн Абас, ради Аллаху ан, во битка на беда, дојде со куреш, во битка на беда. Немаше примано ислам. Дојде во битка на беда. Го заробија муслимани и дојде ке пегамбер Айсам му реша Расула имав примано ислам и ще пред ова да се случи. Ема, примерно, Ислам пред да се случи тоа, ојме ме присилие на ова нешто да дојдам овдека. Рече Пегамбар Алейселам, мие не судиме спрема она што е внатра во срца. Мие судиме спрема она што гледаме. А теја внатра што е? Теја измеѓу тебе да и Аллах Желешан. И че ти се оправве со вакви оправдания. Аллах Желешану ќе го помогни тоа и ќе ги помогне на верници. Али во сева ова недобра ситуација едно големо мужде за верници. Една голема радост за верници. Во сиве овие неубајни една голема мужде, голема радост за верници. Рекол Селев, кога батилот, невистината, куфрот, ќе почни да го чепкат на хакот, на вистината, со сите расположливи средства, знајте дека му е дојден крајот на него. Знаете, е, знаете дека му е дојден крајот, земај Куран, одале мали се нам сите пегамбери што се спомнати, кога почнале да го малтретираа нивниот пегамбер во теја време со големо малтретирање и понижување, му дошла казна да одадла Желешану за војна. Така и денеска куфар, Ги пробае сите методи, сите средства, му остане иште пегамбер али селам да го понижат. Знаете дека му е дојден крајот. Ове се последни удари кои ги задават куфрон на Ислам. После ова, победата ќе видите од Ислам и од верници. Ова не е само сега. Ова во време на пекамбери, сам на сите Пекамбери, сите Пекамбери МБА биле понижувани. Сите Пекамбери, од нивни народи биле понижувани. Во време на пекамбера али селам пренесвит Абдула Ибни Месуд. Пекамбера али селам беше во почеток на ислам. Пекамбера али селам беше во Чаба и правеше сежде. Правеше намаз, правеше сежде. Ебу Джехел над шело, Со уште шест други го гледа на пегамбер Алейсалам. Фираон на овај умет Ебу Джехел. Му рече на еден од ними, оде во Филан кујша, има е заклано една камила и земај таа трбушки. Таа утроба од таа камила и донесе ја овдека. Ој кофар, отиде ја донеса. Му стави ја ова утроба на пегамбер Алейсалам во негова глава додека беше во сежде. Дојде Хабер до Фатима Аллаху анха. Таа беше многу мала во ова време. Дека вака и вака се десава со твој татко. Пегамбер алей селам. Дојде Фатима Аллаху анха и повлече ова тарбушка од глава на Пегамбер алей селам. Заврши со намаз Пегамбер алей селам. Ебу Джехел и овие шест други се исмеава и се смеа. Пегамбер алей селам се доближи до нему. Се доближи до нив направен на два против ними. Рече ја Аллах, уништи го на Ебу Джехел и ги наброја сите седом со нивни имиња. Ги наброја со нивни имиња сите седом ги броеше. Уништи го на Ебу Джехел на филан, на филан, на филан. Пренесвит Абдула ибн Месуд во битка на Бедер после малку време ова, велит ги видов сите седом како лежен мртви. Доа на Пегамбер Алисам Хам. И ми го молиме на Аллах Желешану. Аллах Желешану да ги наполни срцата на тие што се исмеаве со пегамбар сам со оган. Нивните домови да ги наполни со оган. Нивните гробови да ги наполни со оган. Амин. Пегамбар Алейсалам, наш пегамбар, И е треба да правиме дуа на местото на Пегамбар Селам, зашто Пегамбар Селам направи за седом, и Аллах Желешану ги уништи сите седом. И сите тие кои му помогме на ними, Аллах Желешану да му ги наполни нивни срца, и нивни кучи, и нивни гробови со оган. Да видиме како сахаби го сакае на Пегамбар Селам. Како сахаби имае сакање спрема Аллах, спрема Пегамбар Селам. Се пренесвит Пегамбар Селам и Бекирто дека преја хижра од Мекка за Медина. Додека одеа во пат, Ебу Бекер ради Аллаху ан, некогаш излегуваше од лева страна, некогаш од десна страна, некогаш од напред, некогаш од назад од Пегамбер Али Селам. Му рече Пегамбер Али Селам, ја Ебу Бекер, зошто рече некогаш виш напред, назад, лево, десно? Рече Ја Ресулума, идам позади тебе, зошто мислам дека кофар се позади нас, и да не седе, за да ги спрешам да не дојде до тебе. Во други момент ми доаѓа дека се пред нас и идам пред, пред тебе рече за да ги пречекам на ними. Некогаш ми доаѓа дека се од лево и застанува твоја лева страна и твоја десна страна за да те заштитам на тебе расул. Вака сахаби со пегамбер али салам. Како го слушае сахаби на пегамбер али салам? Пегамбер али салам кога зборуваше сите сахаби нивна глава ведната. Ако погледнеше во лево или во десно сите нивни погледи ги вртеа таму. Никогаш никој не крена глас ке пегамбар тој ка бе присутен ке пегамбар Селам. Ни еден не крена глас. Пегамбар Селам во една худба, беше во худба во джума, која заварши со со хам на Аллах Желешану и му рече Ја насу иќлису, иќлису, о луѓе седните. Абдулла ибн Раваха беше во улица иште. Идеше за во джамија, не беше стасан до врата на джамија и седна надвор, во пат. После му рекоа, што те натера Абдалла да седнеш надвор? Рече го слушнав од надвор на пегамбар али селам кога го вели олуѓе седните и не сакав да искршам наредбата на пегамбар али селам. Кога пегамбар али селам ги спремеше на сахаби за битка на Бедар. Ги строеше на сахаби во сафови. И еден од сахаби беше малку напред излезен и го турна со него стап назад. Севат имни Гузеја, се викаше овај сахаб. И рече, Расула, ти ме повреди на мене. на Наутри со твој став, кога ги местеш овие сафра. Рече, Пегамбер Селам, врати ми за теја. Ево моја аса, врати ми за теја. Рече, Расула, ти имаш камис, ти имаш кошула, ја немав кошула, ти беше директно на моје место. Пегамбер Селам креа негова кошула и Севат се впушти и го прегарна на Пегамбер Селам и почна да плаче. Му рече Пегамбер Селам, јас Севат, зошто? Што те натера на ова нешто? Рече, ја Расулуллах, знаеш ти во каква ситуација се ако фартамо ми овдека, смртта близу. И сакам рече последно нешто во ова дујна што ќе допрам, последен човек или последно створење што ќе го чепрам, да видиш ти ја Расулуллах. Вака го сака е сахаби на пегамбар салам. Се пренеси дека во време на пегамбар салам во Мека се појави еден Халид ел Худали. Овој беше еден од испеаните, го пеа во песни на овој човек дека многу силен, многу храбар. Собра илјада луѓе за да го убие на Пегамбар али селам. Пегамбер али селам на сахаби му рече кој ќе ми ја донесе глата на овој Халид ал Худали. Стана Абдула Ибни Унейс, рече Расулна. Пред да тарнам, рече Расулна, само кажи ми како изгледа овај човек. Пегамбар али селам му рече кога ќе го видиш него ќе се уплашиш. Кога ќе го видиш него, ќе те фати страх од негов изглед. Вака изглед овај човек. Абдула ибн Унес од Медина трна за Мекка. 10 дена патуваше само ноќе, дење он мараше за да не го заприметат. Кога дојде во, во Мекка, го скри негов сев во негова облека, негов маш во негова облека и праша за овој Халид, каде овој Халид ал-Хузали? Му кажаа филан место, ги спремви негова војска за да го нападне Мухамед, се доближа до таму и му рече јас сакам да учествувам со тебе. Таа вечер се доближа до него и овој беше поет, јани имаше поезија, знаеше, почна да му учи поезија, овој сакаше поезија и кога заспае сите, му е скина негова глава, ја зеде со себе и се врати во Медина. Кога дојде ке Пегамер Айсам му извади негова глава. Пегамер Айсам ја чуваше негова аса во негови раци, негов стаб. И рече, Ја Абдаллах, земај го овај стаб, Ќе се наслонуваш на него во суден ден, кога нема луѓе што, што ќе се наслонуваат на тој ден, ќе те познам по тој стап во суден ден. Вака сахаби го сака на пегамбер алейхи салам. Ваков респект имае сахаби спрема пегамбер алейхи салам. Во битка на Ухуд пегамбер алейхи салам беше ранат. Беше ранат. <clears throat> ебо Убеиде дојде до пегамбер алейхи салам, виде дека имате едно парче на метал, на железо во негова глава. Сакаше да проба со раци рече може би во го му уште повеќе на да пегамбар нам. Тога ги доближа негови усни и со негови заби го фати тој метал и полека го изнече од пегамбар нам. И ги оштети двата тие заби со кои го фати и цел живот се гордееше со теа нешто дека ги нема тие два заби поради што му го извади таа боцка на пегамбар алейхи нам. И шал Аллах Желешану да ни дајат сакајне, како што имае сакајне сахаби спрема Пегамбер Алейсалам. Да го сакаме на Пегамбер Алейсалам онака како го сакаје сахаби. И да не му свртиме грб на суннето на Пегамбер Алейсалам. Да не правиме ноксан во нашето сакајне спрема Пегамбер Алейсалам. Да не скршиме од суннето на Пегамбер Алейсалам, зошто многу опасно. Многу опасна работа ако скршиме од суннето на Пегамбер Алейсалам, зошто? Рекол Пегамбер Алейсалам во суден ден. Кога ќе бидат сите луѓе собрани, ќе бидам јака изворот, кај хаутот, изворот. Ќе дојдат многу луѓе за да пијат вода. Мелаик ќе ги таргет и ќе викат да сам умет, умети, мојот умет, нека дојде да пијат од ова вода. Мелаик ќе му рече ја Расулуллах Иннека ла тедри ма ахтесу убадек, Ќе му речат Мелаик, ја Расулуллах ти не знаеш што тие после тебе какви новотари правеа. Какви бидат и какви ни правеа после тебе. Кога ќе го слушни тоа пегамер на Исалам, ќе речи сухкан сухкан лимен гајера бади. Тешко на него, тешко на него, бегајте од мене, бегајте од мене. Тешко на него тој што променал после мене. Иншала да видиме од тие кои ќе го сакаме на пегамбер на селам. Да видиме од тие кои ќе го следиме на пегамбер на селам во, на, во наши животи, че се трудиме да лишиме како беше пегамбер на селам, како беа сахаби. Allah Želešanu da molesti na site muslimani i postojno Allah Želešanu da gi uništi na site tije koji se ismijavaju su pegambar alaih salam. Subhanak Allahumma bihamdik, našadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم Wow.